w'ikiyago cyo ku nama ku nama uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi banyagihugu basigaye mu mihana cyangwa ku mitumba muri kano karere k'ibiyaga binini impunzi z'abarundi zingana amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu akarorero bashikiriza ni imirima yabo bakose murongwe aho bita bumba kaseke katarukuru n'ahandi ariko ngo ntibaronkejwe uruhusha rwo kuyimbura ibyo barimye ku bwabo bakababazwa n'ukuntu abakongomani bimbuye bobo ibyo batarimye mu mpera za mukakaro uno mwaka umwami atwara aho bita basimukama y'amajepfo afatikanije n'utwara umutumba wa mutambara barategetse impunzi z'abarundi kugara amasoko kuko bahora baremera mu ikambi baca bategekwa kwimurira ibyo bahora bashora inyuma y'ikambi uko gutaha kwabaye muri ino nyakanga bikaba byakunze inyuma y'aho intumwa zivuye aho muri Kongo zagendeye iyo kambi y'imurongwe mu mugambi wa go NC hano rero umuntu yo kwibaza ibibazo bitari bike kuki hatahukanywe ibice bishika kuri bibiri kwijana mu mpunzi z'abarundi baba muri iyo kambi y'umurongo be ibyo bice bindi bya baba mirongo icyenda n'umunani byasigaye aho bobo bigiye kugenda gute mbe muri rusange impunzi zoba zibayeho gute muri kano karere k'ibiyaga binini mbe uburenganzira bw'impunzi butangurira hehe ugaherera hehe urabye igihugu cakiriye impunzi amaleta yaba ayakiriye impunzi canke aho bahunze bava ni gute bafasha mu gutatura amatati ni gute kandi kuboneka umubano mwiza hagati y'abahunze n'abasangwa muri kano karere k'ibiyaga binini ngibyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cyacu cyo ku nama abatumire dufise ni batatu Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe itahukana ry'impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati eh, bwana Nestor Sangwikaze muri kunamuno munsi murakoze cyane ndabashimiye kandi ndaramukije n'abo dusange ikiyago n'abadukurikirana bose biciye kuri radiyo televiziyo isanganiro ndaramukije n'abari ko baradukurikirana rero abatumire tugiye gusangira kino kiyago cyo ku nama mwateguriwe na radio isanganiro ifatikanije nishyirahamwe la benevolence ya Grand Lac kuri micro muri kumwe na nanje Medar niyo nkuru Vestine butoya akaba ariwe ahagarariye kino kiganiro nayo Alphonse Kubwimana na Jerome Ndayishimiye akaba ari bo bari mu buhinga bw’ibyuma reka twemi rero mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati umushinga ntayica nk'umugabo Nestor Bimenyimana mbe eh, uno munsi uburundi bwa bufise impunzi zingana gute ziraho hakurya muri Republika ya Demokrasi ya Kongo eh, murakoze nkuko umwama mubikurikirana mwebwe nk'abamenyesha makuru canke abarundi bariko baradukurikirana bose barazi ko uburundi bufise eh, abarundi bahungiye yakoreye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mbere ndetse na Kongo irafise nayo abene igihugu bayo bahungiye ngaha mu Burundi mu bibiri bifitanye impunzi yego murumva ni ibintu bitamenyerewe eh, ku kibazo no mumbajije muti dufiseyo abarundi bangana gute b'impunzi muri Kongo e, eh, mu bisanzwe ibi ni biharuro twe turonka biciye muri ya migenderanire tuba dufitaniye hagati y'ibihugu tukaza turahanahana ibiharuro vya vy'impunzi e, nayo bundi bwobwo impunzi ziba zizwi n'igihugu zahungiyemo ni ibyo onya igisigaye kuba ari uguheza tugahanahana nyine ibyo biharuro n'amakuru y'ukuntu abo barundi babayeho mbe mu karere ho byifashe gute nyabiharuro nyine mu karere eh, dufashe aka karere k'ibiyaga binini mm-hmm. muri kongo ndavuze abariyo muri tanzania niho hari benshi muri tanzania hari abarundi baba ibihumbi ijana na mirongo indwi mm. aha tuvugana ejo niyo nari mu ikambi y'inyarugusu mm. eh, dufise amakambi manini manini abiri nyarugusu hamwe na nduta mm-hmm. eh, aba barundi rero murumva ko ni benshi cyane kandi rero ikintu kiduteye ingorane nyamukuru ni abana bavukira mu makambi kuko mm. bavuka ari benshi cyane batubwiye ko nko muri mu ikambi y'inyarugusu havuka abana amajana atatu na mirongo itanu ku kwezi mu ikambi y'induta havuka barenga amajana na mirongo itanu ku kwezi mm, ni igitigiri kinini ni kinini cyane muri kongo havuka abana barenga amajana ane ku kwezi murumva tudashoboye guhungura abantu bangana n'amajana n'imiburi buri ku kwezi duce dusanga igitigiri aho kumanuka kiduga eh, ni iyo ngorane dufise barabyara cyane mm, mbe hakurya akanyaruho nta ndacaza mu gihugu cy'u rwanda turafise abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu mm. Eh, twarabagendeye haraheze nk'umwaka eh, hama turabahimiriza guhunguka mugabo barahungutse ariko kubera ibibazo by'ubuhinga uyu munsi ntibariko barahunguka ariko turiko turategekanya ingene eh, twosubira guhimiriza cyane mu Buganda mu Buganda dufise y’Abarundi barenga ibihumbi itandatu. bari ahantu bita na Kivale mm. cyane cyane abandi bari mu gisagara nabo tw'abagendeye tubahimiriza guhunguka eh, muri kenya hari abashika ibihumbi cumi na bitandatu eh, mbe ndavuze ibihugu nk'ibyo mm. kuko za mozambique afurika mm. y'epfo henshi bariyo mugabo igihambaye n’uko uko bari barahunguka reka tugume kumbure mu karere hama mwumvise mu ntangamarara eh, ko muri nyakanga uno mwaka hariho aho iyi murongo ahahungutse ibice bibiri dufate ku bice mirongo icyenda n'umunani byaba byagumyeyo mbere iki kice abo bandi bagumayo canka baba batashe bo n'ikice batumye bataha mbo icambere coco guhunguka kandi twarabahimirije guhunguka mugabo bose ntibabishakira rimwe ni buke buke baza bagenda babishaka bataha bataha bataha mugabo intumbero ni yuko twebwe twifuza yuko bose bazotahuka kandi mu kiringo kitarengeranye bakaza mu gihugu kuko namba bahunze umutekano muke nta mutekano muke usigaye uhari mu Burundi eh, ibisigaye byose umutekano uhari ibisigaye byose birarondegwa mm. eh, bidasigura ku ivyo bice 198 byaba byaribagiwe ivyo bice icyenda n'umunani ntivyibagiwe namba ahubwo mbere ibyo bibiri ku ijana ngira nico gihe mu biheruka kuko inyuma yaho twarakiriye abandi hmm. ndetse nejo hahise twari kwakira abarenga amajana atanu mugabo kubera ibibazo by'ubuhinga amabarabara atameze neza mm. ibiki ntibashoboye gushika mugabo mu ndwiza bazoba bashitse tuzobakira sigura ko ibitigiri bizogenda biraduga bigenda yuko ari nk'ibice bishika ku 10 bizo bimaze gushika hano nko mu ntango z'undwiza Eh, baze ku murindi mwiza turizeye ko nko umwaka uzohera eh, tumaze kurenza ibice cumi ku byabo mm. bari murongwe turabyizeye mm. cyane murakoze cyane reka kumbure eh, dusangire ikiyago na sesekara dominique wowe uri umwe mu bahunze burya hari umuntu yiyumviriye guhunga abashaka gushika kuki cyangwa mwe byaje gute ngo wumve yuko uhunga murakoze cyane ngewe ntangura guhunga ntibyamvuye ko mm. nari umwana mugabo ababyeyi barahunze irindwi na kabiri ndabakurikira rero urumva bavuze tuge tugende harabavye twaragiye narabaye iyo kugeza ku ntwaro yabagaza ndahunguka hmm, repubulika ya kabiri repubulika ya kabiri hanyuma ubwo ndabangaho da meze neza nunu n'ibikorwa ndakora ariko harageze igihe icyenda na gatatu hasubira kubaba aba abantu barashobora kuvukana ari batanu batandatu mugu gasanga umwe mm, abandi barasigaye abandi barasigaye mm. bagacengetera ngaho undi akavuga atekaye akacagenda no kuvuga mu mutima wiwe ntihabona ko bitagenda neza kuko abantu ntibanganye kurinda eh, hariho uwo kubisa umugere hasi avuga ati ngaho akaba yagiye n'uwundi avuga ati nibiki abanza gushishoza akaraba agacengetera hirya no hino araba mbe biraba jewe canke biraba abandi meze gute hari abatagiye bagenzi bava muri kino gihugu bagumye nga n'abandi twagiye kuko biva mu mutima w'umuntu aho nyine ga Dominique mbe uwo mutima uraza no mu gihe cyo guhunguka neza cyane rwose ikiba cyaragutumye ugenda mu gihe ubona ko eh, cyoba kitakiri kwa kundi wakiziga urashobora kuyumvira akarorero mm. jewe muri bibiri na kane niho nagaruka hano mu mugabo nje kurunguruka hmm, usoma urusaku rwawe ukuntu neza rwose kuko turafise abo mu miryango bari ino batigeze hmm. bava ngaha mugabo nkipozo none kubera ikibo nta n'ibyo wiyagirizwa ika hmm. basi hanyuma kindi gihe ndagenda mu bwiza nyakabiga kandi nagenda ngaca ahantu ngahindukira kuraba ko hari uwundaba ngo hava avuga ya mateme bakoresha mu maboro n'ibiki ngabona ko atamuntu hmm. anezwe hmm. haragera igihe ndasubira nabona biganiriye hariya muri tanzania iwe wageze mu myaka neza rwose naka yantwaye mu ngagara n'icupa turinywerayo mm. urumva rero nabibonye ugasanga wagiye atanteguro yabigiyemo igihe rero hageze guhunguka nicyo nyine cya mbere kiba kihari eh, ndakubarire yuko abantu baba bari mu bibanza byo byabakiriye aho bahungiye bwa mbere bwo baguma barondera inkuru z'iyo bapfuye mhm. ariko kandi kibabaje ni uko kenshi inkuru baronka zitaba zihumuriza kuko kenshi usanga baronka inkuru zica zibatera ubwoba gusa mm. ubwo nta nyungu ziba zirimo z'abo basize ino ugasanga ntibashaka yuko bandi bagaruka kumbura hari kenshi n'ibyo biba bibituma kuko mm. uca usanga nicyo eh, eh, sesekara yari arabivuga kuko urumva ashoboye kuza agasanga ibintu biratandukanye cyane n'igihe yabishyize kandi n'ibyo yari ko arumva ni nacyo gituma agiye akabivuga ababibariye nabo nyine ntibabyakira ku rugezo rungana mm. naho baba bamwizigira ku mbure bamwe baragira bati nanjye ngira nzohave nsimbe ndabe canke ubwo ibyo avuze nivyo mugabo urumva ko naho bica biba rero ikibazo cya mbere umuntu aza kwiyumvira gutahuka kuko amaze kubona yuko hari ihinduka ryaba byabaye agereranije igihe yahuwe mm-hmm. n'icyo gihe abarimo mm-hmm. ibyo rero bitumwa nuko nobivuga n'izi ngendo rero ziba zigitswe ubwa mbere aba barongoye intwaro mm-hmm. bagiye bakabashikira bakababarira bati yamara naho muri ngaho igihugu kirabakeneye imitima ikacirema yego igihugu kirabakeneye ni mwebwe muri abana b'igihugu nimuze kubaka igihugu kuko ibyatuma muhunga byari ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi eh, uburongozi buhari buri ko bukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo ibyo ntibyongere hmm. hanyuma niba mufise ubwoba mutora abantu baje baje kuraba tubaserukira yego hmm. bakagenda rero muri abo rero bavuye kuraba nibo bashobora gutanga ibishinga ntayo bakagira bati burya twaragiye twaragendagenza aha n'aha twarabajije uku n'uku mu by'ukuri icyo bazana nk'inyishu kiza gikiremesha kandi giha icyizere babanye n'abandi bagaca bagira bati kumbure natwe twoja kuraba ariko kandi n'abandi rero baca bagira bati ubu ntibadusiga natwe turajana hmm. nivyo rero cane cane jewe nibaza ko byose biba biva ingene uburongozi bwitwaye kuri ico kibazo kugira ngo abantu batebe bafate ingingo yo guha yo gutaha hmm. eh, murakoze hinge tuje mu karere eh, ko turi kumwe n'umuyobozi mukuru hano abenshi bakunda guhunga uravye ibibazo bya politike canke ibibazo by'umutekano muke mbe eh, nka musanzwe mwa mwatubwiye ibitigiri bimwe bimwe muri bino bihugu by'ibiyaga binini mbere munasimba gatonya no mu bigize Afrika y'ubuseruko mbe mwasanze byifashe gute koko n'uwo mutekano muke nizo vo za politiki zituma tuko dufatira ku barundi canke mu karere hari abakubwira ati jewe narahunze kubera eh, nari muri kudeta mhm. ubundi akakubwira ati rega je nabonye numvise ngo bariko barahunga nayo ndakurikira ndagenda mugabo bose twebwe tubita muri rusange ni impunzi ni impunzi hageze ko tubahimiriza guhunguka tubafata ikivunga nk'impunzi twe ntituja kwita ku kuco we wahunze n'undi yahunze mm. n'undi yahunze mugabo muri rusange tubafata ko ari impunzi mugabo tutirengagije nk'uwo aba yahunze avuga ati je nahunze bya politike tutirengagije kumwereka ko politike yateye imbere atangorane zigihari uwo yavuze ati ndakurikiye abandi wowe tumubwira ati yaba byakunda twagenda tujanye mm. uwo ati je nahunze kubera ubukene bariko nari nkenye iki ukamwereka ko ubukene igihugu cateye imbere turiko turabivamo hariho n'abandi bahunga kubera kugira mugende muraremesha imitima eh, kuremesha imitima guhumuriza no gusigura mm. ingene igihugu cifashe mugabo kandi burya birabafasha impunzi zirabafasha iyo ziriko zirabwirwa ikintu na bamwe muri bo niho rero tuvuga tuti twama dutunganya ingendo bita twita genda urabe mhm. ugaruka usigura ushinga intahe mm. go and see mu congereza come and tell ni genda urabe hamugaruka intahe izo ngendo ziradufasha cyane nk'ubu nababwira ko mwavuze abahungutse bave mu rungwe bahungutse inyuma y'urugendo baheruka kugira ngaha ariko barakora ibice bito ni bice bito abonye umugabo mm. ntaco kajayo mm. eh, kajayo kuko nahaba rumwe ni sawa nta ngorane nawe araza burya twebwe ubu abantu abashyitsi bose turabaha amatelefone eh, turabaha amatelefone twabwira tuti kuko ubu buhinga bwa none bwarateye imbere urazura telefone abajya wasizeyo ubahe na mesaje ubutumwa mm. ubabwira uko wifashe nico gituma twebwe ngaha tuvuga tuti uwahungutse nafatwe neza amererwe neza mu buryo nyine bushoboka kugira ngo ahimirize n'abandi bakiri inyuma bashobore guhunguka rero izi ngendo by'ukuri ireme yashikirije izi turazikora cyane kandi by'ukuri ziratwereka ko umusaruro uhari mm. baraheza bagahunguka naho naho bari bitigira ibikeye mm. yego reka ngaruke kuri Dominique burya muri ibi bibiri umutekano muke eh, canke imvo za politike Eh, hano mu karere mwebwe eh, nk'uko mwatubwiye urabona ko mutagiye kure cyane mugabo ibyo bihugu nabyo bisanzwe nabyo biri muri bino bibazo bibiri ari umutekano muke cyangwa ibibazo bya politiki byaraboroheye burya impunzi nta munsi n'umwe izovuga uko yoba igihe nishaka mu ndege nta ndege nta buhunzi bworoha mu buhungiro bwishyushye muba nabi ntibyigeze bitworohera ko nakubwiye ko naciye mu bihugu byinshi reka mfate kongo hama nkajya muri tanzania kandi naho wasanga hari ibibazo byabo nabona mugabo icyo gihe ndi hariya narabi byanje mugabo abo tubana urababona ingene basa n'ingene bameze nibazo bafise ndakubwiye ukuri abakubwiye ijambo ribi rwose mm. nashaka jiburaya abari ari muri erope aba ari ibiki witwa impunzi hari ibintu uca utakaza kuko nta idantite uba ufise kuko n'umwana uvuga uti uvuga ati ibyo byo byose arafise nivo detude ingana uku n'uku n'uku kuraba gusa kumva kubwiye akantu mpunzi mukimbizi aho mu murongwe bari kubaratubwira twarabayeyo muri icyo gihe byaratugora koga uruzi rumanuka urwo ruzi rwa murongo wowe mm. ko uri kuroga uri hajya uruzi rutemba kuwe hano hariho umukongomani cyangwa umuzayibu niko atatukubata tukubita atiwe ntukoga njakoga ubucavuga kubera iki ni ingorane ni ingorane hmm. ego mu karere k'ibiyaga binini eh, Remi Havyarimana nk'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba imvo za politike canke ibintu by'umutekano muke mubona koko ari kimwe mu byatuma abanyigihugu canke abene gihugu b'ibyo bihugu bahunga ehm, biragoye eh, kuvuga ngo impunzi zo muri ibi bihugu by'iwacu ngo uje kuzishira muri ririya migwi aho ahandi baca bavuga ngo hariho impunzi eh, z'ubutunzi impunzi za politiki aha iwacu byose bivunjwa muri icyo cy'umutekano eh, mu byo by'ukuri ikibazo kica kihaba ni iki cyo kwibaza ngo mbega twoharira gute ku bijyanye n'uburenganzira bw'impunzi iri muri tanzania y'umurundi cyangwa iri muri congo ngo turaba uburenganzira bwiwe igihe uwo nyine uri kuragomba ko araba uburenganzira bwiwe iriya mpunzi iyo yivuga ko ari we yatumye ajya muri icyo kibazo mm. iyo ni ikintu kitoroshe gutorera umuti byoroshe kuko urumva kenshi igituma badahunguka baba bagira bati sinohunga ibintu bikimeze uko kandi uwo yohindura ibyo bintu n'uwo nawe ariko aragira ati yamara ahunguka hmm. uca wumva yuko ubwa mbere hariho ibyo batariko barumvikana ko kumbure batariko baranavugana ko igihe batariko baravugana ku bibazo bituma iyo mpunzi rero itari mu gihugu uca wumva yuko kwa kugomba guhunguka biza kugira eh, novuga uruhara ruto mu mutima w'iyo mpunzi iguma igumayo ariko rero iciza nica cuko haba hari hizo eh, ngendo z'abarongozi kugira ngo baje gusigura ico ni cambere ica kabiri nuko ibihugu byacu bitarashika mu iterambere bifise ingorane yuko tukigomba kuronka inyishu kuba ku bene gihugu b'igihugu kimwe mm. ukamenga uburundi buzotora inyishu z'abarundi gusa kandi abari muri kongo bataronse inyishu zirama habaye ingorane muri Kongo abakongo abo muri Kongo baca baza mu Burundi mhm. abari mu Rwanda batatoye inyishu zira z'ibibazo zirama mm. impunzi zizoza mu Burundi no mu Burundi tudatoye inyishu z'ibibazo birama abarundi baca baja muri ivyo bihugu byose mm. ni ukuvuga rero yuko turacafise iki kibazo cy'uko tutarashika ku ntambuko yuko abatwara ibi bihugu bategerezwa kwigira ibibazo hamwe kugira ngo bumve yuko umutekano w'umuntu ari Kinshasa utegerezwa kuba umwe kumwe n'umutekano w'uri bujumbura umutekano w'uri kigali utegerezwa kumwe umwe n'uri Dar es Salaam mhm. gutyo bica bifatana rero na bimwe by'iterambere kuko kuri jewe amahoro angana n'iterambere igihe igihugu kifise impunzi ni ukuvuga ko icyo gihugu kitaratera imbere mm. kandi ibyo bituma haba impunzi nicyo kubura iterambere hamwe rero iryo terambere ryobaho nuko umurundi arongoye iki uburundi azo zo kwibaza ingene ibarabara rifatanya Burundi na tanzania na mozambique na zambia n'ibindi bihugu byinshi kuko iby'uwo murundi akeneye bidategerezwa kuva mu burundi gusa hanyuma rero bigaca bituma uwo murundi yorohegwa inyishu y'umurundi kava muri zambia kava muri nairobi ikavaho hose cyo kimwe n'umwe muri kongo akamenya ko inyishu yiwe y'ukubaho itigigwa muri kongo gusa yigigwa mu burundi nibyo rero bica bituma igihe umurundi agiriye ingorane mu gihugu ca Kongo canke ca Tanzania canke cya Uganda umurongozi w'umurundi acagira ati niho dutegerezwa guhera kugira ngo dutore inyishu y'uriya muntu mugabo rero kugira ngo uje gutora inyishu y'uri mu mpunzi ni ukuba wabanje gukemura vya hmm. bibazo biri ngaha naho rero kuko ibyo bibazo biri ngaha navyo ari ibibazo by'iterambere tukaba tutarashikira iryo terambere hmm. gica kiba rero bimwe mu mwitanga umuzingi wugaye hmm. biguma bitsunguruka kugira dutangurire icyizere kuri iki naho rero haca haba ibibazo hmm. mugabo mu by'ukuri dufise impunzi ku kubera tutaratera imbere hmm. ego reka kumbure imbere y'uko tuja mu bijyanye n'uburenganzira dusubire ku muyobozi mukuru mwatubwiye ko mwagendeye amakambi atandukanye eh, imbere y'uko tuja kumbure ku burenganzira Dominique yagarutse kuri bimwe biboneka kuko ku burenganzira bwabo buba butameze neza impunzi z'abarundi aho mwagiye muragendera mwasanze zibayeho gute eh impunzi nyene zibayeho nk'impunzi Dominique karabizi eh, ubuzima buri mu gihugu cy'iwawe mm-hmm. eh, buri mu gihugu cy'iwawe by'ukuri urasanga umuntu yavuye hari umuntu yubashwe umuntu yifashe neza ugasanga yarajegeye ameze nabi kubera ni impunzi Ego nivyo ibihugu byabakiriye turabikengurukira cyane kuko byaraduhereye indaro abarundi. Mugabo ubuzima ntibuheza ngo bugende neza nkuko wari wawe. Mm. Oya ugenda nkuko ari impunzi nyene none wewe nko mu ikambi y'impunzi uvyuka atacu ukora ata kintu uhereza amaboko ngo ukore kiboneka ata mugambi by'ukuri ufise wo muri kazoza ka hafi canke kindenga kimitaka kivi. Erega burya gupfa bihera no mu mutwe. Urindira gusa ko sasi tasitase ikuzanira ubwishaza bumenaguye n'iki utuntu tudafashe bari ku kivi wumva iryo terambere ryobura gute ni ukuvuga ngaha twarahombye eh, abakozi aha mwaba harimo n'abantu b'incabwenge eh, harimo n'abantu b'incabwenge ni byiza rero yuko by'ukuri bahunguka kandi twaba twabibabwiye n'amakunga arabizi igihugu cy'u Burundi cyitegure kwakira impunzi zacu zose turiteguye kubakira bose uko boza kose mugabo kandi ntituca kubiri n'amasezerano mpuzamakungu tuguma tubikora na byose hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu haseri kugira ngo neje amakungu ntavuge tuvuge ngo igihugu cy'u Burundi cashize ko igitutu ku mpunzi hmm. oya tureza tukabikorana kuko eh, igihugu cy'u Burundi sizinga mu mwumvikano ntangere eh, turafise amasezerano twasinye ntabatahukanwa ku nguvu oya twebwe ntabo dutahukana ku nguvu ahubwo ibihugu byaba byabakiriye nivyo bishobora kubikora ukundi hmm. mugabo bibikoze ukundi ni uburenganzira bwabo kuko bari mu gihugu cikukiye twebwe ico dutegera dutegerera ngaha tukavuga tuti ko muje turabakira uko muje mungana kose kandi tukabatera kama kuhunguka kuko igihe uburyo bwogorana mu ishiramwe mpuzamahanga hasera bajya abantu byo bagora gose mhm. nk'ubu ndabaha muri Tanzania twaravuye ku rugero rwa facilitation korosha mhm. ku rugero rwo gufashanya simbona uko nobivuga mu kirundi mugabo facilitation ni ukuvuga ko ni guhungura abantu mu buryo busanzwe abantu mhm. ukagenda bakabasigurira bakavyumva bagafata ingingo ku bushake mm. ku bushake ubwo rwego rwo kwita muri Tanzania ko ubu twageze kuco bita promotion promotion ngira nka Dominico aca vyumva promotion ni hahandi dushiraho ibintu bituma impunzi yumva ko koko yohunguka ego yohunguka vyihuta iyo promotion ivuga iki twahora tubaha imfashanyo y'idolari ijana aho ni leta cyangwa ifashijwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu erega byose ni leta none eh, amashyirahamwe mpuzamakungu ugira si uburyo leta y'u Burundi nayo irashyiramo tukavuga promotion aha ni ku muryango cyane umuntu umwe umuntu umwe mm. tuvuze promotion no kuvuga umwana ukuze n'uruyoya n'amadolari amajana abiri mm. tugaca tubongera ko amadolari 200 yo kwiyunguruza n'udufaranga dukenye n'abariko baratwumva bumve ko ari udufaranga dukenye ko umuntu kuko tumufasha kugira arabe ko yoshika muhira no gutanguza akagambi gatonyi korora ingurube canke gusanura kazu ibintu nk'ibyo ibi rero inyuma ya promotion nta yindi ntambwe ihari nta yindi ntambwe ihari ni ukuvuga ko batahungutse hasi rikabura uburyo bwo kubashigikira tuzovuga tuti hacaba icyo bita sesasiyo ni ukuvuga ko abantu bose tuvuga tuti nta mpunzi dufite igihari mm. bose baca bari na tuzoca zitwa ngo baca baba diaspora Eh, bashaba diaspora nuko nico gituma rero tuvuga tuti nibahunguke bikihari bikimeze neza birinde ko bazohava muri kazoza eh, leta leta yabakiriye yoyo muri zara kwizo vyemera erega ishira hamwe muza makungu ase ni rimwe ku kwisi hmm, canke hazoca abavyarindi byo gutahukana impunzi ku ngufu ivyo ku nguvu ntavyo twovuga ko ntavyo twunitinifuza twifuza ko tubandanya tubatahukana buke buke gushaka kandi bashobora gufashwa mhm. eh, nivyo twifuza neza ariko sinobabesha rero n'ibihugu bimaze kutubwira ko bizobarungika ku nguvu biriho mm. mugabo turacayaga kugira turabe yuko boza buke abo dushobora kwakira tugashikana mu zabo mm. kandi bagatunganirizwa kuko umwene gihugu muzanye n'ubundi ku nguvu gaterera hajya mu kibano ejo yosubira kigira ashobora kwigira kandi no na wa mubano mwiza hajya mu kibano nawo nubuwononye mm. kuko yidoga atagira icyajya atagira icefu ca agahita yiba igitoke c'umubanyi agahita ashora ntungu wamubanye wa mubano ugasanga n'ubundi urononekaye nico gituma tuvuga tuti e, nibaze ari benshi mugabo dushobora kugushikana mu zabo twirinde yuko hazoba iby’uko ibihugu bibavuga ngo turabirukanye mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ivyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kuwina twibutse abariko baradutega biri ko turi mu kiyago cyo ku nama hano munsi turabira hamwe ibijanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi basigaye ku mitumba canke mu mihana eh, muri kano karere k'ibiyaga binini habatumire ni batatu Nestor Bimenyimana n'umuyobozi mukuru mu byajejwe harimo itawukanwa y'impunzi turi kumwe kandi na Dominique Seseka umwe mu bahungutse turi kumwe kandi na Remy Habyarimana asanzwe ari umuhinga mu bijanye no gutatura matati bidaciye mu ngimba reka kumbure ikibazo nagarutse ku kibazo cy'uburenganzira bona Remy Habyarimana wumvise Dominique yagarutse ku burenganzira bo nk'impunzi bari bafise aho muri Congo ni ukuvuga ko bafatwa nabi kumbure n'abanyagihugu bo ngaho mwumvise kandi n'umuyobozi hano none yavuze yuko kumbure hariya batabayeho neza e, hajya uburenganzira uh, bw'impunzi butangurira hehe bukagarukira hehe canke ko abari impunzi abari igitabo mu by'ukuri e, hariho amategeko amategeko umurundi ni leta y'uburundi yategerezwa kuraba ko umurundi abayeho neza mm. kuko uko igihugu kigeze urugezo kigeze ko mu iterambere ni kuko ni nabwo rugezo kiba kigeze ko ku kwitaho abana bacu igihe umurongozi w'umurundi yumvise ko umurundi agiriye ibibazo mu gihugu kanaka igisata kibijejwe nicyo cyategerezwa kujya imbere kujya kuraba no gutunganiriza uwo murundi mugabo kandi uretse n'umbwe imbere y'uko ashika ngaho igihugu cyamwakiriye gikoranye na HCR bategereza kuraba ivyo byose mbe aho turaho nyene garemi mhm. ujya impunzi ubuyobozi birashoboka yuko ishobora kudurumbanya umutekano wa hariya iri yego cyane ni nabyo kenshi bica biba kuko erega bishobora kuba ari we bivuye ko cyangwa akaba bikamuba ko atabivuye ko mugabo ko kubera rihari reka mbanze ndakubarire yuko kenshi muri ibi bihugu bitaratera imbere igihe bavuze ngo aho bashira ikambi y'impunzi kenshi baraba ahantu hari biti kandi kure kure y'ibisagara mm. mbere washaka hariho n'itegeko risaba yuko baba bari kure y'imipaka y'igihugu bavuyemo ugaca usanga rero abo bantu bashize ahantu babonye nyine ko atacu bari icyo gihugu cyaba kiri atacu kiriko kirahakoza icyo bashobora gukora ni uko bashyira ahantu hegereye ibiti kugira ngo abo bantu baronke ibyo baca mu hmm. kubaka bwa buzu babamo no mu gucana mu by'ukuri baba bagize bati amafaranga twofashe tubaronderera inkwi tubaha ibyo bubaka bo nyine babyikorere urumva icyo ni ikibazo cya mbere ingorane ya mbere ya iki haba rero niyo yuko uko bari ko bararondera ingene babaho bamwe basanzeho bari bibayereyeho uko kandi wumve ko abo bantu bagiye ngaho n'abantu bari bafise amazu babamo mhm. hanyuma ugaca usanga atanguye kurondera ingene atunganya iby'uburimyi ingene azobaho ibyo byose ariko aragira umwe asanzeho ntiyari bwabigire kuko nicyo gituma aho hantu hari hameze uko ingorane rero zigaca zitangura kuba kuko hamwe babaye haciye hahinduka mu mwanya muto ariko arahinduka hahindutse ba bandi basanzeho nabo batariko barakwirikira noneho HCR gace kubazanira za ntete bwa bushaza yavuga eh, utu bakazana ngene babavura nibiki wawunda ari ruhanda ariko araraba gacagira ati e none umuntu w'impunzagira abeho neza bamufate neza kurusha uko bamfata neza mm. agashari kagaca kaduga rero amatata akaba aradutse urumva rero aho ni ku ruhande rwa bamwe basanzeho muri icyo gihe rero uca gutanga wewe ntabashima ibiri ko biraba kuko ntibishobora kuba nk'ibyo yari yiteze kubamwo mu gihugu ciwe mm. ariko wasanzeho nawe agira ati mbigi bibimbaye ko nibi ku umuntu bafata nk'umwami nanje mirewe nabi urumva ico gica kiba rero ca kindi kiba mbere gituma batumvikana mm -hmm. ica kabiri niki rero haca haza kuba ibibazo vy'ingene wa wundi abona ko uburenganzira bwiwe butubahirijwe bukareka mhm. kubahirizwa kandi we agaca agomba kuvugana n'abo bari ngaho ni ukuvuga abamurongoye bari ngaho n'abo bamurongoye nabo bagaca baraba ya mategeko y'iwabo y'igihugu cabo na HCR ugaca usanga rero mu mwanya uwo ari wo wose abona uburenganzira bwiwe buri ko burapfa mhm. bikaza kunyuka rero niyo nkuko uh, biba bimeze HCR na UNICEF bitaho kwigisha abana mu mashuri y'intango gusa aya ayisumbuye na kaminuza kaminuza agira ati menye hmm. ugasanga rero ko kwimenya ni bya bibazo by'uburyo badafise ariko kandi n'ibihugu biba byabakiriye nti byorosha kuko hageze kuraba amanota y'ibyo bakorera usanga uri impunzi we bakurabira ku manota yo hejuru hmm. wagira ngo urasohotse muri ibyo hageze kurondera akazi ugasanga igihugu cyose kigira kiti iki kibanza ni icumwene gihugu mm. ugasanga rero ubuzima bw'iyo mpunzi bwose ni umubabaro w'uko abona ko ibyo ari gutegereza gushika ko byose biramwugariye naho rero haca haba kutumvikana izo mpunzi z'abarundi bavuga ko bidashoboka ko bimura isoko ngo ive mu nkambi ije hanze kandi basanzwe bonyine nibo badandaza kandi nibo baguzi bavuga ko ubu babujijwe kujya mu mirima eka n'inyuma y'inkambi bafashwe baca bakubi twahora twitupa tukakota inyuma y'inkambi ariko ugaze iki gihe iki gihe tugazemwo ubu ntitugije inyuma y'inkambi baratwirukanye ntitugirima tugira gute ubu unye turicaye twara tugega igihe twa tumaze gukota nk'amakare nkangahe ugaze iyi saha nta n'umwe araronka n'igipande c'ikaro yo kurima ubu turicaye turaho twe kutubuza gukora nuko tutahuje mu vyo ibyiyumviro by'iwabo kuvuga yuko twebwe twoterura utuntu twose tudandaza mu nkambi udukara udusabuni uduconga ngo byose tumanure dushyire igiwabo mu kibembe na twebwe tukaba tubona ko bitokunda z'abarundi na bene gihugu urongoye ingambi ya rusenda umushingantahe deni numbe arahumuriza arasaba abanyagihugu bamurongwe uko batekana kubera ko ngo ikibazo kigiye gukemurwa mu maguru masha kuko leta ya kongo hcr aramenyesha ko ingambi ya murongwe nta na kimwe yafashije mu iterambere ry'ako karere mbere arongoye aho boteje imbere iyo village ya murongwe ngo bariyongoye baca bigumiza mu nkambi arasaba rero ko abarongoye CNR HCR n'abandi bakore ibishoboka kugira ngo iyo nkambi ibashe gufasha mu iterambere ry'abanyagihugu baba ngaho imurongwe aratanga akarorero ko iyo soko iyo yari kwimugwa kuva hagati y'inkambi kuza hanze ngo yari gufasha byinshi hagati y'abanyagihugu. Gisi wa refugee waliingia hapa, walizibiti kare mia sita makumi tano. Maendeleo yote itakuwa inje ya kambi. Mumenya ibiti ibitigiri bingana uko yasanze vyifashe abanyekongo mu ikambi ya Musasa ingozi baremeza neza ko babanye neza cyane n'abarundi baba mu mitumba ibegeranye nka Buhama Kabanga na Mufigi eka n'ahandi agasigura ko byerekanwa n'imirimo itandukanye itari mike nk'uburimyi ubworozi n'ibindi barangurira hamwe nk'uko bivugwa na Abubakar ari muri koperative Upendo iburikiyemo izo mpande zibiri umubano w'abakongomani n'abarundi ngaha mu ngambi musasa eh tubanye neza icya mbere cyerekana yuko tubanye neza turafishe amakoperative cyangwa amashyirahamwe yo kwiteza imbere y'uburimi n'ubworozi y'amaziganya y'uko kora imigambi ijyanye n'ibikoresho by'amaboko abarundi n'abakongomani turasangiye amashyirahamwe uwo mubano mwiza uranemezwa kandi n'abarundi b'ababanyi b'abo banyekongo ikiremba ku musasa mu ikambi y'abanyekongo tubanye neza turarimira hamwe turororera hamwe turasangira agacupa mbere rimwe rimwe hariho n'abamaze gushingiranira umubano wacu umeze neza mu ncamake mu ntwaro naho nyene baremeza ko umubano ari mwiza cyane muri izo mpande zibiri naho atazibana kubitana amahembe Elizabeth Ndiwimana arongoye umutumba Kabanga avuga ko iyo habaye ukutumvikana izo mpande zibiri zija hamwe intwaro n'abajeje umutekano bakabumvikanisha uwo basanze akwiye guhanwa agahanwa hakurikije amategeko iyo kambi y'impunzi yo kumusasa mu ntara ya Ngozi irimo abanyekongo barenga ibihumbi mirongo ibiri ikaba imaze n'imyaka mirongo ibiri nyene ibayeho nuko rero uh, abatumire turi kumwe murumvise haba ikongo canke haba hano mu gihugu cacu ahari impunzi z'abakongomani mwumvise kandi ni Kongo ahari impunzi z'abarundi reka kumbure iki kibazo ndagihere kuri Dominique nk'uwahungutse burya uku kutumvikana hagati y'impunzi ibisanzwe bibera mu makambi mubona ari gute ibi bihugu biba bya aho mwavuye kumbure naho babakiriye bishobora gutorerwa inyishugute. ego murakoze iki kibazo hari igihe kifatwa nko ku mengo ni gito ariko si gito mhm. ugiye kuraba n'ubu kurumva n'uburenganzira mu impunzi ihabwa yegome bakamenya n'amagara yawe ubwo aho rero niho witwa rero uko ufashwe neza mugabo utodukeyi nyine tuboneka tuba duhawe izo mpunzi abo babanyi bari ngaho ku ruhande nabo baradukeneye mhm. barakeneye gufashwa kuko icyo ukwe gutahura umurundi ni umukozi aho hose eh, aragomba kwiteza imbere bamaze gushika hariya bagahabwa utwo tuntu hanyuma bakongera bagasohora amaboko bagakora bona ko ntibadandaza baribuka ko atari mu gihugu cyabo aho bagarukira eh, uko biri kose avuga ati ngwaneho mbeho hmm. kajya akantu ntafise ndakaronke hanyuma ukajya usanga abantu bari mu micungararo nabo ntibafise ubwo burenganzira hanze nyine kujya nta kundi mm. akaba munsi y'ibiganza bya mpuzamakungu urumva ibyo bintu n'uyu yari akwiye guhunga uyu muntu ari ngahoye agahunga adahunze intambara agahunga inzara none ntibaza kundi bagenda baje kubana na twebwe ko batajya kubana n'izo mpunzi ah, baratubangamiye mm. nta kundi mm. rero ukaca rero mugabo kwigisha abantu mu kibano atari impunzi za politiki uzoca umenya ko ni ikibazo cy'iterambere muri ibyo bihugu mm-hmm. igihe rero ari ibibazo by'iterambere ni ibyo bice bituma abantu bapfa ibintu by'ingene babaho mm. ku munsi ku munsi mm. reka dufatire ku mareta naho erega ibyo ni ibya leta mm. kuko iterambere ni leta mm-hmm. ni ibyo bice bituma bacitegerezwa kuva ku ruhande rwo kwibaza gutorera inyishu abo muri kongo bazohungira mu burundi abanyarwanda bazohungira mu burundi cyangwa mm. abatanzaniya mbe habaye ugushaka hagati y'amareta abiri cyangwa mhm. atatu bivanye n'ukuntu bahanya impunzi mm. muri zera yuko impunzi zishobora ku gutahukana tutarinze gushika kuri byari n'umuyobozi yavuga aho bageze kuri eh, yari yavuze facilitation na promotion erega ikibazo kiba kiri ngaho mhm. suko ah, leta ifise impunzi yose itagomba ko bava ku gihugu cyabo haba hariho gushaka muri ubwo buryo kuko nk'uko twabivuze erega abo muri congo bari mu burundi bafise ibibanza bogiye bogiyemo kandi abarundi barabikeneye none bo bihanahana bo bihanahana mugabe ikibazo gica kiba abo bahunze muri congo utatoye inyishu y'icatumye bahunga ubasubije muri congo uzoba batwaye ku nguvu ni tegeko ibihugu byahuriye ko baba bivuye mu nzira ikibazo rero ni ayo mareta abiri yicarana akagira ati we uriko urantera ikibazo kubera ko abantu bawe bategerezwa kuguhunga bakazi iwanje ibyo bibazo ufisi iwawe tubifatanye bitorera inyishu baje gutaha ku kugomba kwabo ntibice bisaba ko nabone bace baza gutura mm. abatanzaniya ntacu umuco tuhategerezwa rero ku rwego rw'ibihugu kumenya ngo abarundi bazobaho neza abakongomani babayeho neza mm. abatanzania babayeho neza akarere kabayeho mm. neza murakoze remi eh, turi ko dusa n'abarangiza umuyobozi mukuru remi yagarutse ku bintu ati mbe ibyo bihugu bibiri ko bamwe bafitaniye abandi burya nta ntambwe muragira kugira murabe yuko mubahanahana yego intambwe ziriho ntambwe ziriho eh, zekerekanwa n'izi ngendo tugira mu bindi bihugu mhm. tugize ingendo icambere duhera ko imbere kubonana n'impunzi tubanza kubonana n'abo muri leta kugira tuvugane “mbega ibi bibazo by'uko dufise impunzi mutubikiye impunzi tubabikiye izindi twobivamo gute mm. eh, kandi bimaze igihe kirekire bimaze igihe bimaze igihe mugabo ibinyene remera ikaravuga ko tutumva kumengo umengo uburundi bufise ibibazo umengo kongo ntibiraba ikindi gihugu umengo ntibikiraba canke kongo ifise ibibazo umengo burundi twategerezwa kuba tugize urunani rumwe tukabona twese kumwe ko izi impunzi ari kibazo kibangamira akarere kandi kibangamira akarere bidasigura ko abarundi badashobora kuba muri Kongo bidasigura ko abarundi badashobora kuba muri Tanzania abatanzania bakaza kuba mu Burundi ivyo nibisanzwe kuko isi iyi si dutegereza kuyiba ko uku nyene kandi noneho hariho n'amasezerano y'ukuntu abantu batembera muri bihugu bya by'ibiyaga binini hoho biroroshe mugabo abantu bakaja kuba muri abantu bakaja kuba muri Tanzania byubahirije amategeko kongomani bakaza kuba ngaha mu Burundi byubahirije amategeko batagiye mu ntumbero guhunga ivyo nibisanzwe rero eh, amareta intambwe ni nini kugira turabe yuko eh, abenegihugu bacu bose boba mu bihugu byabo bikenewe ko bajya kuba mu bindi bihugu bikagenda byubahirije amategeko agenga uruja n'uruza rw'abantu nk'ubu nagomba ndababwire ko oh, musozera ego mu kurangiza nagomba ndababwire ko nk'ubu twimirije inama ikomeye n'abatanzaniya izobera ngaho i Burundi namwe abanyamakuru muzoba muhari kugira twige ingene ibibazo by'impunzi tubivamo twingene turabe ko botaha abadashoboye gutaha bakabaho nk'abadiyasipora yego hmm. mugabo atawuvuga ngo jewe eh, ndi umuzigo ndi umuzigo ku kindi gihugu naha rero tuvuga tuti abarundi b'impunzi nibitegure batahe tubakire mu mahoro n'umutekano kandi eh, amazi atarirwa ararenga inkombe ngo bafata ingingo ngo turabirukanye kuko ibihugu nabyo bizohava bifata izo ngingo bagasanga barabirukanye hama umuntu akarondera inge haba eh, biciye mu mategeko eh, ntitwifuza ko byoshika ngaho twosaba ko abarundi bose bariko baratwumva b'impunzi bohunguka tukabakiriza yombi murakoze cyane ni na hano rero duciye dusozerera ikiyago cyacu cyo ku nama mwumvise ko tweko turabira hamwe ibijyanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi banyagihugu basigaye ku cyane cyane muri kano karere k'ibiyaga binini abatumire bari batatu Nestor Bimenyimana umuyobozi ajejwe itahukana ry'impunzi mu bushikiranganji mu byo bujejwe eh, harimo intwaro yo hagati mwakoze kwitaba ikiyago cyo ku nama mwakoze namwe kudutumira n'ejo mukadutumira kuri iki kibazo tuzobanguka kuko kirahambaye murakoze uwundi mutumire twari kumwe hano ni Dominique Seseka yahoze ari impunzi uno munsi akaba akaba ari mu gihugu cyo cy'amavukiro wakoze Dominique mwakoze kandi ndabihimbariye kuba ndi mu gihugu cyanze ubu umeze neza hano mu Burundi neza cyane murakoze cyane umutumire wundi turi kumwe ni Remi Habyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba Remi mwakoze kwitaba ikiyago cacu ndabakengurukiye Medar ndakengurukiye nabo twasangiye ikiganiro kandi n'abariko baradukurikirana murakoze murakoze reka rero dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ikiyago cyo nama uno munsi mukaba mwagiteguriwe na radio isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe la benevolence ya Grand Lac kuri micro mwari kumwe nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma yari Alphonse Kubwimana na Jerome Ndayishimiye nawe Vestine Butoyi akaba ariwe yarahagarariye kino kiyago cyo kunama nimugire aho muba mwubahwe naho utaha